moraš, mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča. dva vrijeme je za još jednu oglasnu ploču koju je i ovog utorka pripremila Matea Krmpotić, a nakon kratke stanke poslušajte što to visi na našoj oglasnoj ploči. Divesa agencija traži 10 studenata ili studentica, radili biste kao agent u call centru. Opis posla je rad u švicarskoj firmi za zdravstvene osiguravajuće kuće. Mjesto rade u Rijeci, a putni trošak vam je pokriven prema cjeniku autotroleja. Period rada je cjelogodišnje poslovanje, a javite se čim prije. Radno vrijeme je fleksibilno, a cijena redovitog sata 22 kune koje se uvećava za rad blagdanom i noćni rad za 20%. Tražene kompetencije su studenata, su potrebno poznavanje njemačkog jezika na naprednoj razini budući da se sva komunikacija odvija na njemačkom jeziku. Za kandidate je organiziran trening, a mogućnost dodatnih je bonusa na plaću. Pa kućete bolje, samo trebate znati njemački. Obavezno je slanje životopisa na mail dives.servis.gmail.com a, a načini kontakt za prijevu je osim na mail možete se javiti i na broj 099 4361 222 ili na fiksni broj 051 635 858. Poslovi! Meeting Point Croatia traži jednog studenta, odnosno studenticu za referenta rezervacija. Opis posla je unos rezervacija, provjera ispravnosti rezervacija, a mjesto rade u Rijeci, putni trošak vam je pokriven. Period rada je od 2.11.2017. do 31.8.2018. Radno vrijeme vam je od 2.11. do 31.3.2018. 4 do 5 sati dnevno, a od 1.4.2018. do 31.8. je 6 do 8 sati dnevno. Cijena redovitog sata je 20 kuna i uvećava se 40% za rad nedjeljom, rad blagdanom 50%, a noćni rad 30%. Eto, vidiš i to moj Leone, noćni rad se ništa ne plaća, za treću smjenu nema ništa. Tražene kompetencije studenata su znanje engleskog jezika te poznavanje Excela i Worda. Način i kontakt je prijavu je na mail amira.kapetanovic at meetingpointcroatia.com Heka Natura traži dva studenta ili studentice kao suradnike u promociji u ljekarnama. Opis posla je promocija proizvoda u ljekarni tijekom jutarnjih ili popodnevnih sati prema unaprijed dogovorenom rasporedu. Opis e, mjesto rada je u Rijeci i bližoj okolici, putni trošak vam je pokrivena, radili biste tijekom cijele godine. Datum početka rada je studeni 2017. a radno vrijeme fleksibilno. Cijena redovitog sata je 20 kuna plus imate postotak kod prodaje, eto to je više za ove komunikativne studente. Tražene su kompetencije su da ste studenti zdravstvene struke i srodnih struka, tako imate prednost, a traži se naravno i komunikativnost, pouzdanost i pedantnost. Ostale napomene i uvjeti kažu molimo da nam se jave kandidati s osobnim automobilom na raspolaganju. Eto, oni koji se voze u auto trolaju ništa od posla. Načinni kontakt za prijavu je posao et hekanatura.hr u naslovu napišite posao RI. Stanovi! Iznajmljuje se stan u centru grada na adresi šetalište Andrije Kačića mišića od 1.11. Stan je na trećem katu, grijanje je na uljne radijatore i klimu. Imate PVC stolariju. Kaže oglas, meni i Cimerici je bilo stvarno ugodno živjeti ovdje, ali selimo iz grada pa želimo pomoći vlasnici pronaći nove stanare. Sobu je moguće drugačije rasporediti kako god želite. Cijena je 2800 kuna, odrežija se plaća struja, voda i televizija, te naravno internet. Možete zvati broj 098 182 1300. A na Podmorvicama se iznajmljuje stan s dvije sobe i dva radna stola, kompletno opremljen. Imate grijanje, sve imate. Javite se samo na broj 091 564 14. Eto, došli smo do kraja još jedne oglasne ploče koju je pripremila Mateja Kanpotić. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Poč mali, ne to tebi, slušaj. Oglasna ploča.